всех отраслей сельского хозяйства, показал свою непреоборимую силу. Наша агробиологическая наука, развитая в трудах Тимирязева, Мичурина, Вильямса, Лысенко, является самой передовой сельскохозяйственной наукой в мире – Мичуринская биологическая наука будет и впредь творчески развивать дарвинизм, неуклонно и решительно разоблачать реакционно-идеалистическую, вейсманистско-морганистскую схоластику, оторванную от практики, бороться против недостойного для советского ученого раболепия перед буржуазной наукой, освобождать исследователей от пережитков идеалистических идей, Передовая биологическая наука отвергает и разоблачает порочную идею о невозможности управления природой организмов при помощи подконтрольных человеку условий жизни растений, животных, микроорганизмов. На этом пути нас воодушевляют ваши указания о передовой науке, служащей народу, ценящей традиции, но не боящейся поднять руку на все отжившее. Слава великому Сталину, вождю народа и корифею передовой науки. Бурные, долго не смолкающие аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают. Хто визначає оте все отжившее? Який це все державний жах, яка ганьба і пониження роду людського? Але це прозріння прийде набагато пізніше, коли я остаточно вилікуюся від найрозповсюдженішої в нашій країні пошесті. Дивитися начальству в рот і свято вірити, що з того рота вилітають тільки незаперечні істини. Все на світі змінюється, тільки начальство завжди залишається начальством. Два роки тому в е, цьому вузькому і довгому, як свиняча кишка, інститутському залі громив безідейних літераторів секретар обкому Климушняк. Сьогодні той самий Климушняк знов стояв у трибунному ящику і вергав громи і блискавиці на голови безідейних біологів, які проповідували реакційні авесманійські теорії щоб підкреслити свою стабільність і сказати б адміністративну партійну невмирущість, Климушняк за ці роки, здається, не поміняв навіть костюма. Той самий сірий костюм з товсто вимушеними ватою плечима, щоб видаватися вищим, той самий кострубатий Костур у руці для підкреслення каліцтва Климошнюка і водночас для значущості, навіть галстук, мабуть, той самий, що й після постанови про ленінградські журнали, брудно-сірий, як попіл під дощем, мов знак понурої відданості. Ногу Климошнякою перебило не на фронті, а ще до війни. Може, сідав на кобилу не з того боку, а може, підстерегли добрі люди яким він залив за шкіру смальцю. Тепер Климушняк обачливо тримався на безпечній відстані від усіх державних кобил, залізати на них більше не норовив, знай підганяв це робити і інших. Надто що голос для цього мав знаменити. Голос майже як у диктора Левітана. Мабуть, саме завдяки цьому голосу Климушняк і став пропагандистом за посадою, бо пропаганду можна зрівняти з гучномовцем. А все, про що гримів з трибуни Климушняк, уже друкувалося у центральній пресі, перелякані інститутські викладачі перешіптувалися про сесію Вазгніл у Москві, про викриття і розгром цілої групи московських учених біологів, про статучну перемогу академіка Лисенка. Переляк цей докочувався і до студентів, але не дуже зачіпав їх, бо студенти газет не читають. Душі їхні рвуться в майбуття, а мозок занурений у минуле, бо наука з її здобутками вся в минулому, принаймні та наука, якою напихають голови студентам. Які вейсманісти, які морганісти, хто і де їх бачив на наших пошарпаних війною українських полях. А Климушняк, пристукуючи костором у трибуні, грюкаючи кулаком по трибуні гримів. Протягом ряду років у біології поширювались реакційні весманійські теорії,